inguruko komunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait esateko baldin baduzu, edo keskatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, zazpi 0 telefonora, edo bidali e bat garrasika.info abildua gmail.comera. Aztelen, asteazken eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak arte. Garrasika! guztioi astelena da, martxoak lau, gaueko bederatziak eta sei minutu, eta hau garrasika da. Egia da, martxoak iru da, <laughs> gaur aste komoduko eguna, gainera, bezala, oza, ez da, bueno, jode, ez gara ondoaziko, ez aste komoduko bai. eguna. Bai, bueno, ba, ez da, ez arrokertu, eh, egunean bai, martxoak iru da, baina garrasika hasten da, ero bezala, egiten dugun irratsaio kontrainformatibo hau, e, bederatxitatik, amarter ditara nio, eta bueno, gaur izan da Bilbon egun berezia, zeren izan dugu FMI, FMIren bizita, hemen Bilbon, eta noski, ba, FMI eh, honen kontra dagoen jendearen bizita ere eukidugu Bilbon, izan da egun mugitu bat, baita gaur saiatuko gara hemen garrasika honetan, ba, e, gaur goizean, arratsaldean eta oraintxe bertan gertatzen ari diren gauzen balantzea, repasoa edo e, guri deiak ba, botatzen. Agian izango dugu e, irratsaio honetan, astelenen honetan, ba, tema bakarra, agian izango da, ez dakit, ba, beste gauzak dugu baina, bueno, izan da, e, egun mugitua esan dudan bezala eta bueno e, efemeri, efemerien bizitari buruz itxegingo egingo dugu entzungo ditugu e, e, hemen nirolan e, saio berezia egin diren egin, denean goizeko beratxitatik e, Ah, goizeko amabiak arte, izan den zailoren ba, korte batxo, audioak, jendearen balorazioak, eta bueno, gure ikuspuntua ere botako dugu ba, mikrotatik, e, bueno, e, bueno, uste dudan bezala, ba, denok izan dugu ba, goiz mugitua eta arratsalde mugitua, eta bueno, izango da ba, saio pizkat berezia gorkoa. Hori da eta ez bakarrik eh, monotema edo gaitik, baizik eta baita ere ba improvisazio puntu batekin egongo gara hor, ba, esan duzun bezala, oraindik ere, ba heltzen dira albiste txikiak, ez kalean jende oraindik kalean dagoela eta bueno, badibir, ba, badirudi badagoela oraindik eh, ba errepresioa txiloturen bat egon daitekela, badago, bueno, mugimendua dagoela eta e, ibiliko gara puru bat pendiente, ba e, azken orduko albisterik edugu, ere dugun edo eta bueno, beste alde batetik ere komentatzea guk egin dugula hemen mikrotik kanpo, baina igual egun saia izango da balorazioak aurkitzeko oraindik bai badauzkagu ba, bueno, bai, e, ohar batzuk, komunikatu batzuk ba, bai manifestazioan eh, banatu dituztenak eta gero ba, manifestazioaren arirare gunek e, botatakoa Baina, bueno, ba, hasiko gara pizkanaka, pizkanaka, baina astero bezala, goraratu, hasiko izkizuegu, gaur inoiz baino gego, gurekin harremanetan jartzeko moduak, eta, bueno, ba, telefono bidez, bederatzi lau, lau hogeita bat, iruro geita marri iruro zenbakia, eta, bueno, gaurre horre manifestazioan eta mobilizazioetan egon zareten guztiok, ba, bueno, aukera daukazu hemen, ba, zuen ikuspuntua botatzeko, Bai, gonbidatzen zaituztegu, ba, aur kalean zaudeten hori, nahi baduzue, ba, hemen irolaren mikrotatik, ba, itxegitera, eta eta bueno, ba, a ber nola bukatzen den eguna, badakigu dato txiki batzuk eta baitugu ba jendearen valorazio txikiak, baina bueno, a ber nola bukatzen den eguna eta bihar izango da noski ba egiteko valorazioa egun hobeago gorkoan baino. Ere esango dugu ba, garrasikan eh, parte hartzeko beste e, erak edo formak e, eh, mirien bidez, badakizue, beti bezala, ba, bidali alduzue zuen iritsiak edo nahi duzuna, ba, garrasika bildua, e, barkatu, garrasika.info abildua gmail.com elbidera, edo irola irratiaren elbidea, irola abildua sindominio.net ba, hor ba, beti bezala, zuen iritsiak edo zuen nahiak ba, ongitorriak izango dira. Eta azkenik, ba, irubebikoitz.xendominio.net barra irolagu dugunean, aukera izango duzue, ba, bueno, ba, e, aurreko irratxoi guztiak deskargatzeko, baita gaurko ere, eta ba, horrekin batera ba, guztien inguruko informazioa, zuzenden entzuteko aukera, eta esan dugun bezala podcastak deskargatzeko aukera eta errepikapenak esatea falta zaiz ezta, eta izango lia gurea lagurea bihargo izan, goizuko amarratatik amaikaterdiak bitartean, eta azte azkeneko eta aztiraleko ere urrengo egunetan, hau da, oste egunetan alun batetan, ba, ordu tegi berdinean, goizuko amarratatik amaikaterdietara. musika kontuekin, ba, badakizue eh, azken aldean egiten duguna dela talde bate talde baten musika jarri eta bueno, ba hoiei eskaini irratsaioa eta kasu honetan ba irala usoko iralako usoko talde bate eskaintzen ari gara. Hau da sembrando kaos taldea eta bueno, ba espero dugu zuen gustoko izatea. Ba, beste eh, talde asko bezala hemen jarri ditugunak ba taupaka taupakaren barruan daude sortzaileen ba elkargune horretan sembrando kaos gorko garrasikan. Audio hori jarriko dugu lehenengo. Vale. Vale. Bueno, eta gaurko garrasika honekin hasteko, ba, bueno, ba, Bilbon gertatu diren gauzak, ba, bueno, kontatuko izizugu, baina nahiko genuke lehenengo, ba, hori, e, prestatuta daukagun audiotxo bat, e, entzutea, eta, bueno, ba, audio honetan ikusiko dugu zelan e, ba, beste leku batzutan ere FMI, bueno, eta Troika, ez, e, Banku Mundiala eta Elkartu direnean, ba, egon diren e, protestak, izan diren... E, Movilización que, kasu honetan ba, Latinoamerikatik e, beste ikuspegi batetatik ba, audio va daukagu zuentzako, beraz espero dugu, ba, bueno, sarrera moduan lagungarri izatea. Protestas en Europa. Claro, Pedro Brigger. Muy fuertes las protestas convocadas para mañana. Les habíamos mostrado un anticipo hace unos días con el avisito que estuvo circulando en varios idiomas en varios países europeos. La consigna es contra la troika. Recordemos, en Europa todo el mundo sabe que es la troika, la hemos mencionado. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Son ellos los que diseñan los planes de ajuste en Europa. Claramente son los tres organismos, van a todos lados los hombres de negro, como lo llaman, a todos lados de país en país con las mismas recetas. Ajuste fiscal, bajar salario mínimo, aumentar edad jubilatoria. Esto me hace acordar hace muchos años cuando Joseph Stiglitz trabajaba en el Banco Mundial y recordaba el incidente de un funcionario del Fondo Monetario Internacional que recorría América Latina en la década del 90 con el mismo librito bajo el brazo. Llegaba a un país y con, el, con un corrector cambiaba el nombre del país y llevaba la misma receta país por país, hasta que alguien lo descubrió en el documento. La consigna central que se joda la troika, o dicho un buen cristiano, a la mierda con la troika. Esta es la consigna que surgió en Portugal hace unos meses atrás cuando llegaron los hombres de negro a proponer más ajuste y más ajuste. Ahora la retoman. En 13 países europeos se pensaba que iba a haber manifestaciones en 70 ciudades, ya están hablando de más de 100 ciudades y probablemente mañana veamos manifestaciones muy grandes, principalmente en España y en Portugal, en contra de este ajuste que continúa en Europa. entzun duzuen bezala nordera Troika, Banko Mundiala FMI-a eta Europar Batasunaren elkartea gaur Bilbon izan dira, ba, nola e, e, gehiago aberasteko moduak aurkiteko, e, ba, bilera egin duten, Guggenheim Museoan, e, ba, bueno, E, egunkari guztitan eta telebista komertzialetan ba, agertu den bezala ba, dara, aste bat ba, esaten hemen Bilbon izango dozela ba, bilera hau e, Espainiar gobernua kantolatuta aukeratu zuten lehenengo Euskalduna jauregia eta bueno, lekua esegoen eta ba, Guggenheim museora e, ba, bidali, zuen, bidali zuten ba, e, gaur izan den ba, elkar, elkarretaratzea haure arien artean, ba, artean. E, badaukagu irakurtzeko eta azteko saio hau gaur goizean manifestaldian ba, banatu diren bi esku horri bat e, es, eh, Eskerraldeko gazte komitea sinatzen du eta beste, beste bat sinatu gabe aborobil batean aborobil, aborobil batekin ba, sinatuta dago, ezta? Ba, dirudi, ba, autonomo talde bat ba, atera duen, interesgarria e, iruditu zait ba, aztea pizkak, irakurtzen ba, e, bi, bi panfleto hauek, eta bueno, e, izateko ba, ikus puntua ba, gazteak eta jendearen ba, eskaerak edo nahiak ere, bueno, esan, esango dugu, ere gaurkoan, ba, izango ditugula elkarrizketa bat eta audio batzuk erdaraz, zeren, bueno, e, ondo iruditu zaigu, ba, haiek erabiltzea eta eta bueno, e, normalean dena euskaraz egin arren, ba, gaur er, pizkat erdalduna izango da saioa. Bai, improvisazio horren barruan, komentatu dugun horren barruan egongo da, beraz, bueno, ba. Hmm. Gaur, gaurko kontua izan da Hmm. Eta, bueno, e, asiko naiz irakurtzen, ba, gaur goizeko amarretan banatu dituzten ba, bi esku horri hoiekin. Eta, bueno, lehenengo irakurriko dut, ba, talde autonomoak edo anarkistak sinatutako esku horria. Eta, bueno, ba, daukate izenburua martxoaren iruan denok bilbora. Martxoaren iruan, hemengo eta munduko mailako elite politiko ekonomikoen ordezkari nagusiak bilduko dituen goimalako bilera izango da bilbon. Berauek, lehiakortasunaz eta garapenaz, hausnartxearen aitzakipean, estrategia neoliberalak zabaltu eta indartuko dituzte. Hauzek, izanik soldate, soldatapeko lanaren, miseriaren, imperialismoaren eta lurraren zuntxipenaren eragile nagusiak. Topaketa honek, Horreko aurkaritza garrantzi handiko ekintza simbolikoa eta geure bizitzak lapurtzen jarraitzen utziko ez dugula adierazteko paregabeko aukera da. Ez dugu aldarrikatzen euskal herrientzako kapitalismo eredu propiorik. Ez da barrutik sistemaren interesak aldatu al direla sin, digun alderdirik ere. Ez da kapitalismo berde eta maitagarriagorik ere ez da interesatzen zaienean berriro aldatuko dituzten legeak erreformatzea ere. Gure parte hartxetik sortutako errotiko eraldaketa kualitatiboa nahi dugu. Horretarako, ordezkaritzan eta botoan oinarritutako gizarte eredu kapitalistaren aurreko oldarriak dakartzen alternatibak ereki behar dira. Gure lan indarra berriro gurea eginez. Ongizate estatutik kanpoko alternatibak sortu, nagusirik gabeko erabakitze almenak sustatu. Etika kolektibo bakoitzari egokitutako balore sistemak sortuz. Eta aldi berean, bere botere forma guztien ikurrak erasotuz. Erabili ditzagun gure tresna historikoak, sabotaia, desobedientzia eta ekintza zuzena. Gure zapalkuntzan oinarritutako gizarte bakearen azarketari aurre egiteko egin diesei aurre bilerari eta bere politika terroristei. E, NFM, Eurotaldea eta Europako Inbertsio Bankoa, Rajoi, Urkullu, Azkuna, Juan Carlos Erregea, Inditex, Iberdrola, Tenef Telefónica, BBVA, Técnicas Reunidas, Sener Generia y Sistemas Talgo, Gestamp, Banco de México, eh, Industria eta Energi Ministerioari, ez. Ez diegu, ez ere eskatzen dena gurea gure delako borroka da bide bakarra. Ba bueno, e, izan da ba, nire eskuetara heldu den lehenengo panfletoa eta bueno, esan dezakegu ba, gaur e, goizean hasi den manifestaldia goizeko hamarretan ba, basegoen dituta bi manifestaldi bat aterako zena Bilboko Arriaga plazatik eta bestea e, Biotza gratutik. Bai. bai. Ez, orain, Je Jesusen biotza esaten da euskera, zaina. Ah, bueno. Bai. Bueno, eh, eh, jende jakiteko, ba, bilboko eh, eh, kale nagusian, ba, eh, kontran dauden bi aldetatik, ez da? Eta, bueno, nik egon naiz, nik atera naiz, ba, arriaga plazatik, eta, eta bueno, han zegoen, ba, jende gazte asko, eta, bueno, ba, handik, ba, ba, me banatu dituzte esku horriak hau izan da bat eta bueno, eskerraldeko gazte komitea ere ba, e, banatu ditu beste esku horri batzuk eta bueno, ez dakit agian jardesakegu e, ondiru ditzen bazaizu erdaraz dagoen ba, korte bat e, gaur goizean e, ba, egin dugun e, saioan ateratako kortea Eta bueno, hor entzun aldugu ere gazte bati, ba, bere zergatiak eta eta eta beren inpresioak ba, manifestaldira ba, urbiltzeko. Jarriko dugu nahi baduzu eta gero irakurriko dugu eskerraldeko gazte komitea banatu duen esku horria ere ba, ez, e, bere inzenburua dela e, martxoak iru denok bilbora, azten da, e, ba, beste, ba, eh, beste esku horri bezala, eta bueno, ba, badauka beste puntu bat, eh, baina, bueno, e, ondo izango da irakurtzare, bai, bai. Bale, ba, hori, e, komentatu duzu audio hori entzun baino lehenago, hori goizeko e, irratzaio horretan gazte blokeko kide bati egindako elkarrezketatxo hori, e, entzun horretik, bakarrik botako ditut pare bat informazio, ba, igual sare sozialak jarretzen ari zaretenok, ba, bueno, ikusita hukiko duzue, baina e, datu, bueno, interesgarri, interesgarriak edo gutxenez, deigarriak badaudela. E, naiz eta ezin ditugun konfirmatu hau zare soziala sozialetatik dator eta badaki horrek zer esan nahi duen baina bueno, alde batetik komentatzen dute oraindik ere ba, mugimendua dagoela biloko kaletan eta biloko alde sarra ba, ba, ba oraindik iztiluak eta beste alde batetik e, badirudi Eusko Jaurlaritzako barne ministro, ministra den e, Estefania Beltran dele erediak eh, esan duela berrogeita mar bat pertsona identifikatuak izan direla. Baina, claro, hor ere esan behar dugu eta salatu behar dugu identifikatu duten jendea zen beltzez gantzita eta motxilarekin zijoan. Haze, hain dute, apur bat eh, blokean hartu jendea eta balagunaka, bosnaka, kuadrilaka, ba, gelditu, identifikatu, eta bueno, bari, katxeoak eta registroak hori guk ikusi alizan dugu goizan zehar, eta bueno, ba, ba, hori ere esan behar da, ez bai berrogeita mar pertsona identifikatu dituzu, baina baina ze baldintzetan. Mm. Orduan, bueno, ba, hori azkenengo informazio bezala, eta esan dugun bezala, ba, bueno, gazte blokeko kide batekin, elkarrezketatxoa gaztereraz gaur goizan manifestaziotik. Bueno, pues otra vez nos acercamos a la calle a través del teléfono de Iroi Ratia, en este caso con un compañero de Gaste Bloquea. Hola, Eguno, muy buenas. Eguno, Mai. Muy buenas, pues tenemos entendido que, que, estás ahí, que estás en la misma manifestación creo que de la que parte desde La Riaga y cuéntanos cuáles son tus motivos para salir en el día de hoy a esta convocatoria de lucha social. Pues básicamente intentar mantener algo lo más similar posible a, dignidad. Es decir, dado que vienen los, causantes de toda la miseria que estamos viviendo hoy a Bilbao, pues, eh, pues eh, hemos pensado, hemos pensado que lo, suyo es como mínimo eh, protestar y como mínimo hacerles notar que aquí no son bienvenidos. Eso como mínimo, ¿no? Una respuesta directa y clara de que no nos gusta de que, vengan aquí, pero imagino que no nos gustarán mm, ni que estén aquí, ni en otros sitios, ni que ni el modelo que, nos quieren imponer, ¿no? Claro, claro, claro. <laughs> Nos, toca, evidentemente, a uno le toca especialmente la fibra, ¿no? Sí. Que vengan a lo que viene siendo su casa, sí. de alguna manera, pero es evidente que si les queremos echar de, de Bilbo es porque les queremos eh, borrar del mapa. Es decir, no queremos que haya unos entes como estos eh, gobernando sobre nuestras vidas eh, de unas bueno maneras y con unas consecuencias pues sobradamente conocidas, ¿no? a, veces, sobre todo desde personas de, de, de, de, mayor edad, personas que ya llevan un recorrido laboral o político sí o no, eso también depende de cada persona, pues eh, se achaca de que los, jóvenes de hoy en día no, no, están en estas luchas, ¿no? no están en estos espacios, no, no son conscientes de, del mundo en el que viven. Pero bueno, tú creo que eso es un claro ejemplo de que es así y además tengo entendido de que hay muchas personas jóvenes en esta manifestación, por lo menos la que parte desde la Riaga. Bueno, sí, eh, a ver, por un lado que cada palo aguante su vela, ¿no? <laughs> Sí. Pero pero es evidente que a más de una persona adulta le convendría eh, dar un repaso y dejarse del clásico discurso de que ha corrido delante de los grises o de los tipis o de no sé quién y bajar a la tierra y ver que pues eh, a día de hoy eh, la gente se mueve, no es una cuestión del pasado y que evidentemente las municiones están abiertas para todo el mundo y que no hay no hay excusa, ¿no? para no para no posicionarse. Eh, en este sentido, eh, ¿cuánta gente más o menos calculas que, estaréis en, esa salida desde la Riaga? Para hacernos un poco la idea. Pues si te digo la verdad, no tengo ni <laughs> repajolera idea de cuánta gente podemos estar. Sí. No lo sé, no, no, no sé cuánta gente, pero bueno, yo creo que bastantes más de mil, igual sí. Bueno, bueno, por lo menos algo es algo. Algo es algo. Y, aparte de, protestar, con respecto a estas personas, eh, imagino que tú también tendrás un poco a, ah, pues, alguna idea de, cómo te gustaría que fueran las cosas, ¿no? Si más participación popular en la toma de decisiones, si quizá un modelo diferente al, capitalismo. ¿Alguna pincelada nos puedes dejar de que cómo te gustaría que fueran las cosas desde tu punto de vista? A mí me gustaría que el control de, de nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestra eh, trabajo en términos físicos, por así decirlo, eh, estuviese en nuestras manos. A mí me gustaría que, que dejase de haber fundamentalmente pues dominación. Es decir, creo que hay alternativas que se están tejiendo todos los días de, apoyo mutuo y de, autogestión en la calle y en, edificios recuperados y en, miles de situaciones, pequeños gestos y bueno, creo que, creo que hay que ir por ahí para terminar de una vez por todas con estos ladrones. <laughs> Bueno, pues no sé si quieres comentarnos o reflexionar alguna cuestión más. Eh, pues bueno, te, dejamos seguir con la marcha, que creemos que es importante también, eh, bueno, pues estar ahí y te agradecemos haber, haber entrado en los micros de Irola y Ratia y, cómo no, después de haberte sumado a este, a este día de protesta con, tu presencia en las calles. Vale, pues eso, pues un saludo a, la gente que está escuchando, una invitación a bajar a la calle y un gracias a vosotros, que siempre tenéis los micrófonos ahí de Irola y Ratia a pie de calle. Nada, pues aquí estamos porque hay personas como tú también. Así que Eh, gracias mutuas. Ondo y Billy. Vale, pues bueno, agur. Agur, agur. hori izan ditugu gaur goizean gazte baten ba, impresioak eta bueno, valorazio azkarra eta eta bueno, ba, izan da eh, elkarrizketa hau goizeko amarter ditan, justu hasi berri zen manifestaldia eta bueno, bera gu bezala, ba, arriaga plazatik atera da, berak esan du, ba, esekiela zen bat jende egongo zen, nik bentsat, <laughs> ba, ez dakit ere zen bat jende egongo zen, baina mila baino pertsona gehiago ziur egongo zela, bihar izango dugu aukera, ba, nola, ba, polizia eta edabideak e, botako dituen bere, bere pertsona kopurua, batzuk izango dira gehiago, bestentzako izango dira gutxiago, baina, bueno, esan dezakeguna, gorgoizeko manifestaldia, ba, bildurri gabeko manifestaldia izan dela, gorrotos, beteteko manifestaldia, eta nola ez, ikusi dugu ba, nola gazteak eta esain gazteak ba, oraindik borrokarako gogoak ditu, dituztela ez Bai, e, nik uste dut, iaia zieratik ez, ikusi dela ja jendea, ba ez dela paseo bat ematera joan, ez? Eta horre, ba bai konsignea, koiukatzen jendea, ba azerre normal, ez? Ez bakarrik ez, ez, da, zoiek bizi dugun egoera. Baizik eta bizi dugun egoera sortu duten, diseinatu duten buruzagiak, o sea, bilbon daudela, e, Bilbon daudela gure udaletxea eta gure Euskal Autonomia Erkideko gobernuaren e, konplizidade guztiarekin, bai, e, alfombra gorria jarrita, eta gainera entzun, behar, entzun beharri izan da, ba hori, e, datosela ona esatera e, Espainiar estatuko krisi ekonomikotik atera atera garela ia da eta hori da alde zaurretik esan, esan digutena gero <laughs> ikusiko dugu zer esan duten baina guzti hori eta gainera badatoz esaten bi egun aurrera lehenagotik dauzkatela mila polizia eh, kriston kriston operazio bat montatuta bilboko kale pillo bat itxita eh, lau lau, oza, lau amar edo hogei tipo gengaitik esan duguna Espainiako erregea, Espainiar estatuko presidentea, e, fmi buruzagiak, e, Banko Santander eta BBVA-ko buruzagiak, Inditexekoak, o e, Espainiar Estatuko min, Ekonomia Ministro, o en plan... Bueno, gura orpegira barregitera, jendearen orpegira barregitera. ba normal jendea haser zegoen. Bai, eh, ba ikusi al izan dugu gaur eguerdian, ba zenbat jende zegoen ba, hor guenge museoan, ba, areto txikiak ziren, eta bueno, aurrezku dantzatzerakoan ba, ba, egongo ziren hogeita mar edo berrogei pertsona inguru, gero bai ba, e, kasetari asko zeuden, ez ba, mundu osoan kobertura izan duen bilera izan dugu gaur bilbon, eta bueno, kalean ere ba, aserre hori ba, nabaritu da. Esan dezakeguna, e, da, ba, jende gazte asko etorri dela Bilbora, Bilboko jendea, eta Euskal Herriko beste herrietako jende asko, ere eh, Euskal Herritik kanpo etorri dela jendea, bere aserrea, ba, hor, ba, eta, bueno, orain... Bueno, jende asko esan nahi dut, zeren, bueno, irakurriko dut eskerraldeko gazte komitearen ba, esku horria, banatu den esku horria, eta esan aldudana, ba, esku horri hauek edo banatu den informazioa ba, gaztetatik atera izan dela ba, komunikatuak eta deialdi hauek, ez da? Ba, izegoen ba, gune gunerenko e, ba, giria ba, eta deia manifestaldira agertzeko, baina bueno e, polita izan da nola gazteak ere bantolatu dire eta bere refleksioak kaleratu dituzten eta banatu dituzten ba, e, gaur Bilbon ba, jendeari ba, salaresteko ere ba, zer esateko adokatela, ez da? Eta bueno, e, irakurriko dut, esan dudan bezala, Eskerraldeko Gazte Komitearen esku horria, e, ba, ideia egiteko ere bere valorazioak eta bere, bere ideiaz. Em, ere, ba, izen doka martxoak iru FMI Bilbon. Martxoaren iruan, hainbat egitura imperialistek, Bilbon nasiorteko gailur ekonomikoa brutuko dute. Espainia egonkortasunetik askundera lelopean. Euskadiko Pepek bultzatu du, Madrigo gobernu zentralak, atxerriko mer eh, merkataritza instituzioaren bidez antolatu du, eta pnv eta Eusko Jarlaritzak alfombra gorria jarri diote. Bilbora munduko politika ekonomikoaren esparru hainbat ordezkari etorriko dira. FMI, Eurotaldea, e LGA, Ekonomia Lankide Txarako eta Garapenerako Antolakundea, Inbertsioen Europar Bankua, Leikortasunaren Enpresa Kontxilua eta Bar. Labur bilduz, globalizazio, prozesu kapitalisten eta, eta milioika pertsonen miseriaren, eriotxaren eta beraien lurraldearen anabesaren erantxuleak etorriko dira gazteak garen eh, barriot, gazteak garen hainean gure gure behar gure bere, gure beharra inposizio hauen erantzutea da. Are gehiago une honetan, non langabezia tasak, ungizate estatuaren suntxipena eta gobernuaren erreformek esplotazioaren eta prekarizazioaren gorakada erakusten duten. Gunea plataformoak, ELA, LAP, SK, STILAS, N, 3 ZNT, CGT eta Berrogeita Mar bat eragile deituriko mobilizazioe gure txikipena eskintzen diogu eta alik eta jende gehien pertertxera deitzen dugu. Aro historiko baten hasieran gaude, kapitalismoak bere fase imperialista berrian sartu gaitu. Kapitalaren mugimenduek eta enpresek sorturiko monopolioek estatuen mugak gainditu dituzte. Gaur egun kapitalismo globalean bizi gara. Horregatik, enpresa buruek estatu handiko erakundeak sortu dituzte bere interesak defendatzeko. Europar batasuna, NATO, OTAN, erdaraz, eta FMI besteak beste. FMI eta Europar batasunak multinazionalek ala Alaskatuta, austeritate planak diseinatu eta bultzatu dituzte, gobernuei hauek betetxera aginduz. Hau da, lanen reformak, murrizketak, eskuntzan, osasun zerbitzutan, privatizazioak, eta bar. Erreforma guzti hauek langileriak sufritzen ditu. Banketxe eta, beraz, eta beratxak salbatzen dituzten bitartean herriaren herriaren, herriaren txako langabezia prekarietatea, etxekaleratxeak eta miseria baino ez digute usten. Gazteak, egoera honetan, sektore kaltetuen, kaltetuen gara. Eskerraldean, langabezia, e, o, e, berrogeita emaretik gorakoa da gazteongan. Eta lan egiten duten baldintza oso prekarioa eta aldi baterako kontraturekin. Egoera honi aurre egiteko garraia heldu da. Et, ba, bueno, hori izan da bukatzen du bueno, kapitalismoa eta imperialismoarekin akaba desagun, astelenean danok bilbora. Hau izan da, ba, eskerraldeko gazte komitea e, banatu duen esku horria, eske esan dezakegu gazte Eskerraldeko gazte komitea, ba, ba e, osoan lan egiten duten talde ezberdin, ezberdina osatuta dago, eta bueno, ba, ba dela ba, talde heterogeneoa, ez da, badaude, ba, mota askotako asambladak, eta ba, gehienak izaten dira, ba, asamblea autogestionatuak. Eta bueno, hori izan da beste, beste ikuspuntu bat e, bilbokaletatik. Bueno, eta badaukagu telefonoaren bestaldean pertsona bat, ba, bat jaso dugu, lehen komentatu dizuegun bezala. Gabon? Opa, Gabon. Ondo entzuten duzu? Oso ondo, bikain. Bueno, ba, igual eh, konta iguzu ez, eh, kontatu, bueno, e, hortik aletek egunean zehar, eta igual kontatu aldi guzu, apurtxu bat, ba, ba bueno, segertatu den, eh atxilotu egin buruz egin duzu eta bar, ba, ze informazio bueno, daukasun? Bueno, nik ez dakat informazio asko gauza da, eh orain dela gutxi entzun dela beste irati batetatik, eh lau atxilotu izan direla, eta... Goizean, goizean bakarrik bai. Goizean, bai, bueno, nik hau entzun dute zaspiretan, eh? Hmm. Beste irratian. Eta gero baita ere, entzun e, kalean ondino, ni orain kalean dago, eta indautxutik ondino zeuden fulak e, gora bera. Ondino, osea orain dela e, bederatziak amar gutxitan horrela ikusi ditut. Osea, ondino dago e, bilgo mugimendua. E, igual, bueno, ez dakigu oso ondo e, non zauden eta ze aukera daukasun mugitzeko, baina bai justu orain botako genuen, e, sare sozialetan ikusi dugu, orain oraindik istiloak gaudela esaten dute, unamuno plazan, oza, txebarritan aien plazan ere istiloak egon direla, eta ikusi dugu argazki bat bidali dutena, e, furgona batzu, korre bai unamunon, eta primer, primera igotzen den justo biurgune horretan. Ez dakite, e, zeo zer ikusteko aukerarik izan duzun? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, dute utzi e, kotxeekin <laughs> ez dute utzi zen, e, borde e, San Nikolasetik e, ezin zinen zartu eh, kotxearekin. Mhm. Eta zuk... zipaioak ere. Zuk egon zara, barrakau, eh? Bai, bai, esan esanen. Esan. Ez hori eta nik egon ez kotxearekin bueltak ematen alde zarretik e, eta eta ikusten zen e, bai, somera eta beste bi kaleak zeudela e, zipaioz beteta. Eta, mm eta zin zinen zartu eskotxearekin, ez ezer, naiz eta be, eh, egu jentxa batera jugun edo zerbait, ez ezer, mm -hmm. ez mhm. izuten usten. Eta zuk egon zara gaur goizeko manifestaldian? Bai, egon bai. Eta anola ikusi duzu zen, zin da zure valorazioa edo zure impresioak? Bueno, nire valorazioa, ba, eh, ez dakiz zelan esan, ez dakiz zelan esan zelan, ez dakiz, ose ikusi da pila bat jendearen gorrotoa, jendearen amorrua eta ez dakit, e, e osea, argi zegoen mani hori ezela izango ba, oituta e, gauden manietara, oda greba oro, orokor bat e, bezala edo edo beste mani bat bezala. Hemen gorrotoa kalean izlatu bat zen, eta ikusi dut, boa gazteria ikaragarri, aurrera bota dute eta e, eta hori argi utzi nahi duena da e, apurtu duten gauza guztiak e, izan direla e, bankuak eta multinazionalen dendak. Osa, komertzio mhm. txikiari ez aio kalderik egon. Osa, nahiz eta korreoseko ere e, furgona bat borkatu izan, baina zimaz, hori ere igual ba, e, poliziaren provokazioari erantzun matematiko. Baina gugi, osa, nik ikusi dudana izan da hori. E, kalean erantzuna bueno, pilpilean eta eta pues nire ustez eskerrak ematen diot hor eh, e, hor egon diren jendeari ba eh, ara baspaldian ikusi ez dugun mani hoietako bat e, eh, izateagaitik mhm. Zergatik uste duzuzuk e, gaur ba, oituta ez garen manifestaldi bat e, ikusi, du, ikusi dugula ze, nola heldu garen ba, onaino, normalean ba, deni barritu ba, gaitu ba, nola tera da jendea eta zele amorrekin eta bueno, zergatik uste duzu gaurkoan izan dela horrela e, badakigu ba, e, etorri dela ba, FMI Bilbora eta Troika guztia ez da eta bazen au, bai. au, aukera bat ba, gura userrea ba, baina izan ditugu grebak, izan ditugu bai. manifestaldiak e, zergatik gaur uste duzu izan dela hain berezia? Boa, uste dut ja baita ere hor ikustu dut beste zan da e, Mai mhm. euskeraz. Bai, esan bat, o. Oh. Hori, bai, e, eh, esan bat. E, argi dago, e, jende guztia ateratzeko kolektibo bat antolatu behar duela mania. Bestela bakoitza e, ez gara elkeren beste jendeara eta eta diateke osea, atera, horrela. Eta hori bai, hori bai, ba, e, bueno, ba, sindikatuak eta beste batzuk antolatu dute hau eta azkenean esan dute haiek bueno, ez dutela mania bukatu, e, bertan bera utziko zutela, eta arduan, ba, beraien aldetik, ba, ikusi dut antolakuntzarekin, ba, tentzio asko. Tentzio asko ze, mm -hmm. zeuden eh, jendeari lasaitasuna eskatzen, baina eske, eske, dakit. Bai, bai adibidez... kontrolatu, Eta horregaitik ezaten dut, ba, kontra esan hori ere, jode, pues, joditzen bila e, eh, ba, badagoelako jende batzuk bere izena eta bere ardurapean e, bari, ba gertatzen dira, ba beraiei e, bueno, norbait ez daute harrapatzen, ba ardura guztia beraiena izango zela. Baina eske kalea erantzun bat behar zuen eta behar du. Eta, eta hori ere e, orain gogoratzen dute kukutxamen rekalde hau zoan bilbon e, bizire nuena ere zelan ez dakit, ezke, ezen bakarrik errekaleko entzat, oza, ezen bakarrik errekaleko jendearen entzat, eta nik ere ikustenen antolatzailak, ba, jendeari lasitasuna eskatzen, eta, ba, ez, liatzeko ez, baina ezke azkenean hori jendea hartzen du gain eta ezke hau da, zuena, oza, zuek, e, baimena eh, ematen duzue, ez dakit, instituzionalki e, eh, legale izateko, baina gero ezke hau guztion mobia da eta hau aprobetatu behar da. Eta hori sentitzen dut pila bat, e, antolatu duten erakundei, baina sentitzen dut, baina eske hori behar genuen. Eta, eta, eta, eta gainera ikusi dut, zelan jendea txalokatzen zuen, hor eh, borrokan aritu diren neska mutiru gazteak, eta ezen gaztei, eta hori izan da, ikaragarria. Eta zelan, zelan e, zendatzen zuten, jende guztien artean, e, emakume helduak izan da oso oso manifestazio polita eta ez dakit ba, bintzat nik e, e, beti gogoratuko dudan bani bat. Eta uste dut oso harri geratu dela e, ez direla ongi etorriak izan. Orain komentatu duzunaren arira, e, ez dakit igual laukera izarik izan duzun entzuteko, justo gune, gune plataformak e, manifestaldira ditu dutenek, E, bueno, gero irakurriko dugu harra, baina bai komentatu dute alde batetik, goizeko manifestazioa ez dutela bukatu, e, eh, ba, azipaiok esan dietelako, e, eskatuko dizizkietela ardurak beraiei e, iztioen gaitik, eta orduan, era, orduan erabaki dute jarretxe eta ratxaldekoa, e, berez barne ministerioak exigitu die, e, pare bat gauza bat azen e, aldatzea, eta bigarrena zen arratsaldeko manian gertatze eta zein istilu gertatzen bazen beraiek ardura duen egitea eta orduan esan dute pues que que pa eso que no vamos o sea argi zegoen gauza inasumibleak eskatu dizkietela eta horregaitik eh, bertan bera geratu da baina bueno e, arratsaldekoa ere azkenean e, hor plaza eliptikoan ba egonda kontzentrazio bat eta bueno e, jendes beteta ere plaza bai hori hori egia da nik ikusi dut zelan e, luganenean eh zera, e, doina gazila parkera, hor zeran zipaioak eten duten mania. Eta hori izan da kriston provokazioa, eta hor tentxo momentuak bizi izan ditugu, eta gero ba, e, tentxo batzuen ostean, gero utzi dute berri mania e, bukatzea. E, Euskadi plaza Hor ere, baita ere, atxilotu bat izan da, eta, bai. ba, eta, hor, eta hor ere, pentsio momentuak ere bizi izan dira, ziren egin dute ba hori batalea bat dezala eta izan da pasada bat pasada bat baina bueno eh, hori ere pues, eh, argi zegoen e, oza ez gaitu barri igual eh, beste zerbait okazu komentatzeko bai, bai parkatu hain beste den bueno, horretarako jade eh, aprobetatu lehen duen irolako mikrofonoak beti hor zaudetela eta gero ere eh, tipo bat eh, komentatu dit eta bueno, ba, igual irrapitik esateko, ba, ba ondo ikusten dut esatea. Gauza eh, bueno, asmo bat dagoela, Euskal Herrian, ba, langilearen eguna gaur izatea. Osea, eta hau, ez da gaurkoari buruz, osea, eh, e, eske, hori eh, bagara, hori dela, ez dakizen bat urte, ez dakizu, oita, marri dorela, gazteizen, egon zela manifestazio bat, eta langile pila bat atera zirela haien haien eskuideak aldarrikatzera eta zelan poliziak e, tiroz hil zuten bost e, langileak. Eta ardan, pues eta justo zen martxoak iru. Eta, pues ima, pues hori, pues detaile, ba, detaile hori esan nahi nuen. Eta hori, ba, zelan jarri nahi duten, ba, Euskal Herriko langileriaren eguna martxoak iru izatea, eta ez, e, bueno, amaiatxak ba, bat, edo, mundu hmm. osoan zehar bezala. Bueno. Ba, hori, hori apunte txiki bat da. Zuk jakiteko eta bentsuten gaitu zenok baita, esan dezakegu, ba, gaur gazte izen egon dela manifestaldia, e, ere amorruz beteta, e, martxoak iru beti, beti egon da amorruz beteta, ezta? eta bueno, ere ba, hor jende ugari parte hartu dut manifestaldian, eta eta ere ba, badirudi istiluak eh, egon direla eta manifestaldia istiluekin amaitu dela. Oraindik ez bueno, ez dakigu nola egongo den Gasteiz, baina bueno, hori esatea hori alesan esan eh, aldugu zeren bueno, ikusi dugu hor interneten eta sare sozialetan, ba Gasteizen egon dela ba manifestaldi ederra gaur arratsaldean ere bai. Eta gaur 28 urte betetzen dira. Ah, vale, 28 urte, esan Jo, pues eskerrik asko eta mi esker irola irratia hor beti hor egotea haitik. Eskerrik asko. Zuri de txagatik. Zuri. Vale, animo, eh? Gabon. Gabon. eta bueno, orain bururatzen zait eta etortzen zaizkit ba, balorazio txikiak e, eta bueno, hemen mikroa daukadan ba, esango ditut. E, esan, esan dugunaren arira, e, zergatik ba, bertan bera dela gaurko manifestaldia, e, bukatu baino lehen eta nola e, gunek e, atxera ere bota duela arratsaldeko manifestaldia e, eh, barnesaiak eskatzen zituen ba, gauzen gatik haiek ezin ikusten zuten ba, hori betetxea eta bueno, agian agian ikusi behar duguna ere bai ba, badela baimena eskatzea manifestaldi bat egiteko ba azkenean estatuaren eta boterearen tresna bat dela eta nola, nola hartu ez duten e, nola onartu ez duten e, barne sailak jarri dituten ba, minimoak edo eskatzen zituen minimoak nola on, onartu ez duten eta horregatik e, bertan bera geratu dira bi manifestaldiak ere agian ez ditugu onartu behar ba, baimenak eskatzea manifestaldi bat egiteko eh? nire iritsia da eta bururatzen zait zeren, bueno, beti gertatzen da azkenean ba, pertsona batzuk ba, nuifestaldia egiteko ba, bere izena eman behar dute eta besteak egiten dituzten gauzen ba, ardura hartu behar dutela, ezta? E, hori da, ba, estatuak eta gobernuak jartzen gaituen jokua eta, bueno, e, nola ez dute onartu gaur arratsaldean eskatzen zuten minimoak, ba, agian ez ditugu hartu behar ja onartu, e, urtetan onartu ditugu minimoak agian orain esetxe e, esango beharko diegu ez da. Zeren nik uste dut gaur goizan bildu garen jende guztia ba, kalera teratzen bada agian e, ez dela eskatu behar, ez da izango behar ba, maimen askatzea, ez e, ba, manifestaldi bat egiteko konbokatoria egiten duzu eta bueno, agian nazi beharko gara ba, minimo horiek eh, ez onartzen, baina minimo guztiak, ez da? Hori, minimoi buelta ematen, mhm. Apurtxu bat. Hombre, bai, e, gaur, bueno, gaur betiko, ez, eh, zuk esan duzu mobilizazio guztietan, azkenean eh, pertsona batzuk arduratu, ardura hartu behar dute, eta gaurko kasuan, e, bai egia da, ja, ja momentu horretan, e, ba izen batzuk emanda, ze guri ere kurioz egin zaigo ikustea batean zelan desagertu diren, eh, sindikatuen banderak. Hori ere beste, beste reflexio bat egin, egin beharrekoa, ezta? E, ze demostrazio klase egin bar gaur bezalako egun baten, ea norkera dituen bandera gehiago, edo horrelako gauzak ez, apurtxu bat guzti dut ez gaudela horre egon garen jendeak ez gehun dela horreta pentsatzen, ez? Mm. E, nire, nire sindikatua zure sindikatua bestearen abizik eta horre eh, herria eta eta jendeari, oza, jende guztiaren sufrimendu hori azaleratu bar zen, ba, hori, esaten dena vuelta de tuerka edo hori guztioi ematen ari dira, osea, aldatzen ari dira gizartearen eredua eta ezagutzen dugunaren eredu guztia eta mm. apurtzu bueno, beste beste reflexio bat ba. Bai, gainera polita izan da ikustea, ba, nola gazte blokeak edo gazteak ez dituztela eraman banderak, berain banderak, ja ba, lehen hartu zuten ba, kompromisoa ez eramateko banderak eta ideologi guztiak ba, arnaztea eta denon artean egitea manifestaldia gazteak bezala eta bueno, bakoitzak izango du bere ideiak eta, eta bere ba, mugitzeko forma, baina bueno, momentu konkretutan agian utzi behar ditugu ba, ba, e, diferentzia horiek e, eh, ostopak gure artean ez jartzeko, ez da? Zeren ba, nik ez joango hauekin eta horiekin bai eta besteak berdin e, gaur ikusi dugu ez dela banderak, ba, zegoen ba, gazten pankarta kapitalismoa katu jartzen zuen, ez Eta hor denan naztuta joan, direla, ba, e, polita iruditu zaita ba, hori ikustea. Ba bai, e, konturatzen ari naiz, bueno, ordua denbora aurre doala, irekurriko dugu guneren e, komunikatori bai. ere beste pertsona batekin saiatu nahi genuen hitz egiten, ba, arratsaldeko ba, bueno, gerta era kontatxoko apurtxu bat, eta ber e, beste pare bat gauza komentatu apurtxu bat ere horre zea diera espeni izan dituzten, ez? Bai alde batetik erregeak, bai alde beste alde batetik rajoi, beste alde batetik Lagardek, eta, bueno, ba, gauza batzuk benetan eh badiru, badiru dite, e, inusenten egunean esan beharreko bromak, osea, tontakeri utxak. Baina, bueno, hori helduko gara, eta momentu baten irakurriko dizugu esan bezala gune plataformak atera duen oharra. Gunearen ohar publikoa. Ego Euskal Herriko mugimendu sindikalak eta sozialak zeina gune plataforman antolatuta baitago gaur Bilbon gertatu danaz onako balorazioa plazaratu nahi du. Bilbon gaur guneak deitu dituen mobilizazioek xede bat dute, troikak gidatzen dituen politika latzak salatzea, langabezia, prekarietate eta pobrezia dakartenak. Berriro salatu nahi ditugu politika hauek, bultzatzen dituztenak, baita aplikatzen dituztenak ere. Gobernuak alegia. Horregaitik gugen jenbarruan daudenak salatu egiten ditugu, politika horiek esartzen dituzten aldetik. Bi, gaur goizeko mobilizazioak arrakasta handia lortu du. Amarnaka milaka pertsona bildu da manifestazioan sindikatu eta gizarte mugimenduek deituta. Hau albiste izateko moduko zerbait da. Iru, alaber, guneak ertzaintzaren jokabidea ere salatu nahi du, manifestazioaren jarrepena galarazi egin baitu amaitzeko berronda berrogeita mar metroskaz falta zirelarik. Ertzainen buruek manifestazioa zireran zijoaztenei erabaki hori jakinarazi dietenean deitzaileok amaitutzat eman dugu. Lau, manifestazioa egiten ari zela hainbat gertatu da, eta guneak hauet, hauekiko bat ere loturarik ez daukala argitu nahi du. Guk deitutako legezko manifestazioaz baliatu egin dira beste pertsona batzuk, deialdiaren sedea ez ziren beste helburu batzuekin. Guneko kideok gaur arratsaldeko zazpietarako dituta zegoen mobilizazioari buruz segurtasun saiak hartu duen erabakia salatu nahi dugu. Izan ere bere bilbide aldatu eta bete esineko baldintza batzuk esarri nahi baitzituen. Izan zitezken balizko gertaera, gertakarien ardura guri egotzi. Horregaitik mobilizazio hori bertan behera ustea erabaki dugu bueno, ba, hoiek izan dira hori izan da, gune kateratako harra, bueno, ba, eh, espero genezakena, ez da? Bai, bueno, normala da, eta normal ikusten dugu, ba, sindikatuek, ba, eh, biolentzia erabilitu, erabilituten pertsonak, ba, bastertzea, ba, ez, ez egiten. E, agian, agian, ba, en, eh, izenak eman ez baziren eta publikoki ba, manifestazio ba, manifestazioa ditxea ez gune bezala eta sindikatu bezala baizik eta ba, kali mugimendu bezala ba, agian ba, komunikatu hau beste, bat, beste modu batean izango zen ezta nik uste dut ba, sindikatuek e, ezin dute beraia sart, hartu, ba, getartu diren istiluak, ba, hori ulertzea oso erraze da, ezta? Baina, bueno, igual, e, beraien beraien siglak que eh, jartzen ez badira eta herri mobilizazio batera ditzen bada ba, e, eman gabe eta ba, inor kardura hartu behar baditu ba, gian balorazioak beste batean izango ziren hori da nire, nire iritsia. Ere bai, em, gaur goxan esan dudan bezala, irratian, egon naiz, ba, pizkaz nire impresioak botatzen, eta nola ikusten nuen manifestaldia esaten, ba, degigarria da, em, sindikatuek, ba, deitxea, manifestaldi batera, goxeko amarretan, eta ez, ba, egitea, ba, paro bat eh, adibidez, no? deitxa bi orduko paroa ba, manifestaldira joateko lanean daudenok ba, izateko eskusa legal bat ez da, bere, bere, laian, lanean ba, ba, izateko eh, no sé, eh, agian ez da, ez da berdina ba, eh, estiloak eta orain esaten ari naizen historia, baina bueno sindikatu eri buruz eh, itxegin hasi garen ez ba, ba, bota dut eta bueno, nire ustez ba, agian alde batetik eh, esan aldut hori eh, sindikatuek ba, ere paroak edo edo greba guna bilbon bentsat ba, antolatu beharko zutela eta beste aldetik esaten dut agian eh, jendearen arazoa dela ba, sindikatuei ba, e, responsabilitate ardura guztia usteagatik, ez Agian oituta gaude, ba, hemen ba, sindikatuek edo edo eskera bertxalean, antolatu behar duen, historia edo mugitu behar dituen pertsonak, eta hori ere aldatu behar dugu, ezta? Ba, pertsonok ere gure artean ba, bildu behar gara eta antolatu behar gara, eta agian hori izango da ba, beste kritika bat gure txat, ezta? Alde batetik ba, sindikatuek egiten dute deia eta ez dute paro bat antolatzen eta beste batetik gure ardura ba, guk sindikatuetan usten, usten dugu eta agian ez dugu hori egin behar, ezta? Bai, e, esan duzu nik uste dute naiz eta bueno, loturarik edo ez loturarik izan azkenean e, aspaldian ateratzen ari diren hausnarketak dira, nik uste dut ere azken greba orokorretan e, azken urteetan jasan dugun egoeraren aldaketarekin e, ikusten ari gara egunetik egunera langabezia honditzen doala e, mantentzen diren lanpostuak prekarietate, prekarietate larrikoak direla, e, diru laguntzak kentzen ari dira, eta, bueno, ez lehen, bueno, komentatu ditugun gauza mordoa, ez, eta eta ikusten ari gara ere, herria edo sindikatuen partetik eskaintzen den erantzun hori, zein izaten ari den greba horokorretan. E, manifestazio bat, argazki bat atera, eta horreino, ez? E, hor bi bi irakurketa daude eta bata esan bezala da sindikatuei zer eskatu behar zaien, zer exigitu behar zaien, ez, e, bueno, e, eskubide sozial eta pilo bat lortu ziren garaiko borroka hori berreskuratze alde batetik, eta beste alde batetik, ba, zuk esan duzuna, ez, oitura guk ere hartu dugu ba, beste batzuek dena gu gaitik egiteko, edo gutxienez bai e, gauzak antolatzeko, eta gu bakarrik parte hartzeko, baina momentua proposa izan daiteke, ba, antolakuntza horiek, ba, ba, beste modu baten egiten hasteko, jendeak parte har dezala eta ez itxarotea ba, ba, bai, ez, azkenean e, sindikatu bat zer, dauka sindikatu batek, ez, ez, ez daukana asamblada batek, edo ba, ez daukana da dira liberatuak. Azkenean usten dugula, ba, hoien gainean gauza kantolatzeko ardura, baina, klaro, haiek kantolatuko dute eh, ziurrenik, ba, ikuspegitik, eta ez... Noski, noski. Eta ez, eh, ba, bueno, lehen e, komentatu duzun bezala, gazte blokearen kasua, zela, ba, bueno, ideologia ezberdinetako jende pilo bat elkartu den, eta eta aurrera egin duen, ez ba, bueno, hor ikusten dira aldeak. Hmm. Ez, ez dakit ondo iruditzen, bazaizu, ba, agian jardezak egu orain, ba, boiz minutuko audioa daukagu, sabino kuadraren audioa, eta, bueno, arratsaldeko balorazioa egiteko, ba, dei hori prestatzen astea, eta, eta, bueno, geratzen, saio hau bukatzeko geratzen den, ba, erdi ordu honetan, ba, arratxaldeari buruz, eta, bueno, ere beste pertsonei, ba, lekua ostea, ez da? Hori da, ba, beti interesgarria den Sabino Kuadraren audio bentsungo dugu eta bueno, ba, ustelkeriaren kontra ba, Parlamento Espainolean botatako itzak. Amancio Ortega, 37.500 millones de euros de fortuna personal. Isaac Andik, 4.800. Juan Roig, 4.700. Rosalía Mera, ex de Amancio Ortega, 4.500, Daniel Badenes, 2.800, Manuel Jové, 2.700. Son las personas más ricas del Estado, pero en muchos casos estas no funcionan de forma individual, sino que lo hacen por cuadrilla, por familias. Son los casos de la familia del Pino, los Entrecanales, los Botín, los Mars, los Banús, auténticos clanes y en casa también tenemos bastante de esto, es lo que nosotros conocemos como la cuadrilla de los de Neguri. Son los Ibarra, los del Cló, los Liperheid, los Tubiría, los Churruca. En todas las casas cuecen habas y en la nuestra también. En cualquier caso, es preciso señalar que estamos hablando de fortunas personales, pero no de poder. Estas fortunas personales, a su vez, controlan muchas empresas, controlan bancos, controlan fondos de inversiones que a su vez controlan otras empresas, otros bancos y otros fondos de inversiones. Y de oca a oca, y me forro porque me toca, que es lo que dicen ellos. Ellos son la riqueza insultante, la ostentación visible de las revistas de moda, el poder fáctico oculto que está por detrás de todos los gobiernos, de este y del anterior. Ellos son la creme de la creme, el capi Dicapi Y este gobierno es el gobierno de estos capi dicapi Los bases comunicantes de Arquímedes funcionan también muy bien a nivel social. Es decir, para que haya una persona que sea muy rica, tiene que haber muchas que sean muy pobres. Lo siento, es la tercera vez, no lo volveré a repetir. Son las santas palabras del santo San Ambrosio, el que es rico o es ladrón o es hijos de ladrones. Y tenía mucha razón el santo. En el Guinness del fraude fiscal, el Estado español ocupa, por desgracia, el primer lugar de todos en Europa, doblando los promedios existentes a nivel europeo. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda del Ministerio de Hacienda español, el 72% de todo el fraude fiscal existente en el Estado lo están haciendo las grandes empresas y las grandes rentas, pero a pesar de ello, con una política de personal concreta impulsada desde este Gobierno y desde los anteriores, el 80%, el 80 del trabajo de la inspección se dedica a seguir, perseguir e investigar a trabajadores, a pequeños empresarios y a trabajadores autónomos. Y esto es un insulto. Se habla mucho de los paraísos fiscales y se habla de las Bahamas, de Gibraltar, etcétera. Recojo aquí una afirmación que hizo en su día Luis Pastor, es fiscal anticorrupción del Estado, persona completamente fiable. Dijo, los paraísos fiscales están en el Paseo de la Castellana, que es donde tienen su sede todos los principales blancos del Estado y desde donde se facilita a sus clientes privilegiados vías y medios para evadir sus beneficios. Es en la propia casa y no fuera donde se practica el fraude fiscal. El artículo 35 de la Sacrosanta Constitución Dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente. Es evidente que los siete padres de la Constitución y su ninguna madre estaban de humor el día que escribieron esto. Un 22% el último informe fue esa lo ha dicho así, un 22% de todas las familias del Estado, es decir, más de 10 millones de personas, viven hoy por, debajo del umbral de la pobreza. Más de 5 millones y medio de personas también están en el desempleo, el 40% de ellos sin, sin, cobrar prestación alguna. 600.000 familias, 2 millones de personas carecen por completo de ingreso salarial o social alguno. Y todo hay que decirlo porque es obligado. Se trata, en primer lugar, en segundo y en tercero, de mujeres empleadas o no, pero siempre sobre realizando un sobretrabajo por jóvenes que no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro, y por inmigrantes sin país, ni aquí ni allá que el reparto de la riqueza debe ser uno de los pilares esenciales a la hora de buscar una eh, salida a la situación grave de desigualdad, pobreza y desempleo que existe en el Estado español. Porque mientras una minoría nada en la opulencia más insultante y siga teniendo cien puertas abiertas a la especulación, al pelotazo, al fraude y a la evasión fiscal, aquí es completamente imposible que haya una mínima solución a estos problemas de pobreza y de desigualdad. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. tenemos al castellano, <laughs> pero bueno, como os aviso antes, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que ha estado por la calle también esta tarde, Gabón. Caixo, Gabón. Bueno, voz conocida para las y los garrasiquitos y garrasiquitas y sabréis que, bueno, que, aquí compañera de La Irola, pues eso, eh, primero es que ricasco por estar con nosotras en, a estas horas de la noche ya, después de un día tan largo y duro. Y nada, contarnos un poco, pues como hemos estado contando hasta ahora un poco lo de la mañana, ¿no? Y igual un poco pues nos puedes contar cómo ha ido el tema de la tarde después de que se desconvocara esa manifestación que había convocada. Vale, pues en principio después de que, de que desconvocaran la mani o cancelaran esa mani, lo que estaba contando la gente por la calle así es que eh, les habían pedido unas condiciones a quienes convocaban inalcanzables. O sea, rollo prometer y perjurar que no se preparara lo que han visto que no era factible. Entonces luego, pues los mismos sindicatos y colectivos, salvo ELA, han convocado la concentra a las 7 en Moyúa. Y nada, ha habido bastante gente, o sea, la plaza estaba llena y debajo de los soportales de por alrededor de Moyúa también. Nada, pues ocho fulas y tal. al cabo de tres cuartos de hora se ha empezado a ir la gente y pues de la que cogían Gran Vía se ha hecho una manía espontánea y pues nada, hasta Abando prácticamente no ha habido cargas, pero a partir de Abando pues han empezado a aparecer fulas de todas partes, cargas y ha habido detenciones. Hmm, ¿A qué hora del eh, perdona, a qué hora de la tarde más o menos ha sido esto? Las últimas detenciones habrán sido para las hmm o sea, las que ha habido en Abando han sido a las ocho y media, algo así. Que acabamos de leer que la eh, informaciones de la Archancha dicen que siete detenidos a lo largo de todo el día. Si contábamos con cuatro por la mañana, pues parece ser que otras tres personas esta tarde. ¿Cómo cuántas habéis visto que detenían por la zona de...? en Abando han detenido a cinco. A cinco, o sea que de verdad son más de las que nos han dicho, ¿no? Sí, y hace cuestión de media hora o así había tres pulas paradas en el puente de San Antón y parece que también estaban deteniendo a Peña. No sabemos si ha sido identificación y ya está, pero había bastante movimiento. Y luego, pues eso, de la que bajaban de abando han llegado a Aldesarra y en Aldesarra pues han seguido, pues eso, corriendo de un lado para otro, cargando y demás en, en la manifestación de la tarde se ha podido ver más gente igual trabajadora que no ha podido estar en la movilización de la mañana o, cómo, lo has visto tú? ¿Había mucha gente joven también? Gente joven ha habido a lo largo de todo el día. Muchísima gente joven se ha acercado a todas las convocatorias, pero de todas formas a la mañana ha habido muchísima gente, muchísima más que a la tarde. También es cierto que esta mañana el tiempo acompañaba bastante bien y que Moyúa ha sido una chupa impresionante. De hecho, en un momento de Gran Vía Bando ha empezado a granizar y se ha visto, pues eso, a muchos tipis corriendo hacia las pulas y la peña, pues eso, aguantando el tirón que simplemente comentaros mientras hablabais del tema de las detenciones, pues parece ser que aquí con el tema de las redes sociales llega desde un, un mensaje de Infosas Pirratia que dice que la consejera de seguridad confirma que son siete personas las detenidas. Eh, por lo menos eso es lo que, lo que nos dicen. No sabremos igual de la gente que. alguna de la gente que ha sido retenida en algún momento después ha sido puesta en libertad O sea, las detenciones últimas igual todavía no han llegado a comisaría. Es posible, ¿no? No, claro, o sea, las de Abando sí que es cierto, o sea, esta mañana se contaba con cuatro personas más un señor que estaba en el hospital y que estaba detenido, de hecho no han dejado entrar a enfermeras o médicos, ha sido todo bastante turbio, y luego a las cinco de la tarde han detenido a otro chico, en Iturrevide han detenido a otro chico, y como ya os digo, hace un rato en Abando se han llevado a cinco. <laughs> Igual me gustaría preguntarte otra cosa que también hemos preguntado a una persona con la que hemos hablado antes, pero bueno, para que nos cuentes un poco tu opinión. Eh, ¿Por qué crees que, que, hoy ha sido distinto a las manifestaciones que, estamos, que estábamos acostumbrados a ver desde hace pues bastante tiempo, no? Sí que en, en las últimas huelgas que ha habido o en, no sé, las muchas manifestaciones que ha habido contra la llamada crisis, ¿no? Eh, eh, ha, habido mucha participación, mucha gente, pero, pero no hemos visto la rabia y, no sé, la determinación que tenía la gente eh, que, ha ido a la manifestación de hoy. ¿Por qué crees tú que ha podido pasar esto? O sea, que no veíais la rabia o que sí la veíais. Que igual en otras manifestaciones, pues no, se ha mostrado tanto esa rabia y esa y esas ganas de, pelear y, en esta pues sí que bueno con la excusa de, que haya venido la troika el FMI em, sí que sí que se ha notado pues esas ganas de pelear y, y esa, iniciativa que, que, hace pues tiempo esperábamos o sea yo es, en, o sea, es mi opinión y no sé hasta qué punto será, no sé, pero yo creo que en parte la rabia esa está presente siempre, pero hay que tener en cuenta que hoy la policía estaba en modo de contención absoluta y eso también ha dejado paso a que la gente se explayara y, y diera rienda suelta a su imaginación, o sea, si hubieran sacado las bocachas nada más llegar a bando a la mañana, pues todo Gran Vía no podría haber sido una calle de protesta como la que ha sido. O sea, de hecho, cuando esta mañana han llegado las fulas, que la gente ya estaba en Moyúa, han dejado hacer todo Gran Vía. Yo creo que no es tanto de que se haya visto más rabia, sino de que la policía estaba en modo de contención. Mm. Igual, mm, a, mí sí que me ha dado la impresión, y hablando con algunas personas ¿no? que, han estado en la manifestación, me ha parecido una policía, una forma de actuar de la policía más europea, vamos a decir, ¿no? Igual eh, en movilizaciones en, en, otras partes de Europa, en Francia, en Alemania, eh, sí, mm, sí que se me ha parecido esa, esa forma de actuar de la policía. No han utilizado eh, pelotas de goma, eh, no, no, sí que, las han, sí que han usado pelotas de goma a la mañana, o sea, sí que han hecho varios disparos, pero no ha habido heridos. Pero de todas formas, o sea, es el comentario por excelencia del día de hoy, que la policía que ha salido ya a la calle era policía europea. Yo creo que ayer ya, bueno, cuando se hacían un poco previsiones de lo que podía pasar hoy, aunque nunca, nunca se puede saber, ¿no? Y, <laughs> menos con, toda la experiencia que tenemos aquí con, nuestra policía, sabemos, sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero sí que es verdad que en este tipo de, de convenciones, forums, etcétera, muchas veces lo que, lo que priman es que, que no se traspase ese cordón de seguridad y que fuera de ahí, bueno, pase un poco pase un poco lo que tenga que pasar, eh, que ya veremos qué consecuencias tiene más adelante, pero, pero eso ayer era una de las opciones que se barajaba así, pues comentándolo en la calle con la gente y tal. Eh, creo que bueno, al final se ha acabado confirmando un poco, ¿no? Que los, digamos, las pequeñas cargas que ha habido durante la mañana por lo menos eran un poco para disolver, para marcar un poco más territorio que otra cosa. sí, no, no tenían ningún, porque, vamos, en muchas situaciones la gente hubiera estado en auténticas ratoneras y no, no han actuado, digamos, pues tanto de lanzamiento de pelotas como, ¿no? Pues bueno. también es cierto que la Archancha últimamente se cubre de gloria, o sea, últimamente los últimos años, o sea, tienen un desprestigio y su imagen está sucísima y manchadísima. Y ahora lo que intentan es lavar esa imagen, o sea, tienen el proyecto de Nuevo Horizonte 2016, en lo que, o sea, se habla de una policía de cercanía, una policía de contención y entonces, pues, <laughs> pues no lo sé, o sea, igual hoy que había peña en muchas partes había que dar una buena imagen y si salían como suelen salir, pues hubiera sido repercusión, una repercusión mediática muy potente, ya no solo en Euskal Herria o en el Estado, sino más allá. Y eso mm. tampoco les interesa. Mm. que sean uno de los unos de los pocos cuerpos policiales de Europa que saquen las peloteras y que encima las usen y que maten a Peña, o sea, mm. no sé. Igual también a esto se le puede sumar un poco el cómo los medios de comunicación han tratado un poco a, la gente que se ha dedicado a, romper y a crear disturbios, ¿no? Eh, lejos de hablar de Cale Borroca como estamos acostumbrados a cualquier cosa que, fuese un poco salirse de la legalidad, ¿no? Utilizar, yo qué sé, hasta una sentada, voy a haber sido Cale Borroca, ¿no? Hace, <laughs> eso es de ETA, eso lo hacen los de ETA. Hace un año o hace año y medio, cómo, cómo se ha estado utilizando y, creo que, no es casualidad, ¿no? Eh, cambiar los términos y hablar de grupos antisistema cuando yo creo que la gente que estaba en las calles es la misma que ha estado siempre, ¿no? No sé, yo eso también creo que eh, tiene bastante que ver en que los medios de comunicación se han dado cuenta de que no pueden seguir usando eso. Que, o sea, también tienen, o sea, pierden credibilidad cada día que pasa. Pues encima todavía siguen engañando a la gente con, no, no, la Cale Borroca o resquicios de la Cale Borroca. O sea, hoy no hubiera tenido ningún sentido tampoco podemos cantar victoria porque mañana igual los, titular, los titulares son la Cale Borroca mm, resurge, o sea, pero yo creo que es un poco de que los medios de comunicación se dan cuenta de que no pueden seguir usando esos términos cuando ni siquiera saben si eso no es, o sea... De todas formas, yo creo que tanto por un lado las dos cosas que estábamos hablando, la actuación de la policía, como como los términos utilizados por la prensa son pasos totalmente calculados, no hay nada de improvisación en ello y, por la razón que fuera hoy no interesaba dar una, una imagen de policía, digamos, eh, más violenta, o, pero bueno, que para ellos también muchas veces lo, toman como eficaz. Y, por otro lado, pues no interesa vincular lo de hoy con, con la Cale que de la izquierda Berchale en concreto, sino que bueno, se le quiere dar ese, ese punto antisistema que también digamos, cuando se vaya acabando el discurso de, ETA y del terrorismo, etcétera, será el que coja fuerza. Claro, la, primera línea de disidencia, digamos, todo, pues eso, toda la gente que esté, como ocurre en muchos sitios en Europa, pues la, gente que está en contra del sistema, que, que, es anticapitalista y que quiere, quiere un, modelo diferente para, para el lugar en el que vive, pues será quien reciba todos los golpes, ¿no? Y por eso puede ser que lo estén preparando ya también. Sí, a ver, también es cierto que siguen usando manipulación a muerte. O sea, hoy había vídeos en medios de comunicación así bastante referentes, por lo menos en Bilbo, de que la voz en off iba contando de cómo eh, los antisistema en Bilbao han saqueado todas las tiendas. Y era imágenes, o sea, totalmente, o sea, que no, no había nadie saqueando a las tiendas, no había nadie robando, o sea, también intentan, o sea, el mensaje que sea súper difuso para que la gente que no lo ha vivido hoy aquí en la calle piense lo que no es. No sé. Bueno, yo no sé si quieres sumar alguna cosita más porque se nos acerca la hora de terminar este Garrásica de este lunes 3 de marzo tan intenso en Bilbao y, y que puede ser pues un punto y aparte o un punto y seguido ¿no? de lo que hasta ahora habíamos conocido como movilizaciones ciudadanas y bueno, aprovechar estos minutillos que nos quedan para que tú también, pues si tienes algo que decir, nos lo digas. Yo no sé, ha sido un día súper tenso, pero también creo que ha sido bastante especial y que pues bueno, no sé, que el borroca alguna no se quede solo en ¿eh? hoy, o sea, el FMI sigue existiendo, Rajoy sigue existiendo y el rey sigue existiendo. Hoy estaban en Bilbo, pero mañana siguen dando por saquete, entonces, no sé. Y una, pequeña reflexión que mira que igual por, el cómo ha ido el día y el día que era, ¿no? El 3 de marzo además, como hemos comentado, y, todo lo que, lo que suponía tener aquí a esta gente, eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Que el, Borroca Borroca no acabe hoy y, y recordar que en la movilización social eh, no solo tiene que ser a nivel de manifestaciones, sino que con, como es una masa, ¿no? La masa cambiando de, actitudes, eh, dejando a un lado el consumo salvaje, el, consumismo, el, no consumir en las, estas empresas transnacionales, el hecho de, tratar de, de depender lo menos posible de los bancos etcétera, etcétera, en nuestra, nuestra construcción de vida diaria, pues que es la manera en la que le tenemos que dar también la vuelta a la tortilla, pues como siempre una persona no va a cambiar nada así, eh, miles de personas haciéndolo al mismo tiempo es imparable. Sí, sí, es imparable. Yo creo que esto sí que va a ser un punto y aparte y que la peña ahora va a verlo de otra manera. <laughs> Pues te agradecemos que hayas estado ahí al otro lado del teléfono para contarnos tus impresiones y, nada, que esperamos verte muy pronto. Un besito desde aquí. Bye. Es que ricasco. Es que ricasco hay. Agur, bye. Agur. Ba, bueno, honekin amaiera eltsen gara, gorko astelen honeko garrasikarekin, izan dugu ordu erdi, ba, gaur eta ratxaldean, ba, baloratzeko e, ba, Eh, momentu ederra, ziurazki, ba, astean zehar hemen irolan, ba, saio asko itxegengo dute gaur gertatu denaren denari buruz, eta ere, ba, urrengo garrasikatan, ba, aukera izango da, ba, balorazioak hobeto egiteko, ere, ba, denbora batekin, eta nola, nola eh, pasatzen diren egunak pasatzen direnean, ba, nola beto eta argiago izango ditugu ba, ideiak eta, eta datuak, eta bueno, esan aldugu eh, gutxienez saspi atxilotu egon direla gaur Bilbon, eh, ertsaintzak onartuta, eta, eta bueno, egon, egin dela ba, manifestaldi edo borroka egun ba, polit eta eta boteretsu bat eta bueno, honekin geratzen gara, eh entzun ditugu ba orkalean banatu dituzten agiriak, ere entzun ditugu ba eh deia deiaekin ba valorazioak eta kalean egon den jendean egon den valorazioak eta bueno, gutxi, gutxi falta da e, saioa bukatzeko, gorko saioa bukatzeko, asteleneko garrasia, garrasika, eta Badaukagu ere biharko data bat botatzeko ez da, zeren eh, santutxun bai. egongo da kaleratxe bat, edo bentsat programatuta dago, e, eh, kutsabankeko e, eh, kaleratxe bat e, badaukatu, prestatuta, eta jendea badaukatu bezere prestatuta, ba, kontzentrazioa kaleratxe hori etetxeko ez da. Bai, hori da, ba, bihar martxoak lau, goizoko amekak eta laur denetan, santutxu kalean, amabos garren zenbakian, ba, keda dago, amarter ditan, ba, kutsabankekoak, ba, kaleratu nahi dutelako, hausoko emakume bat bere, bere alabarekin, beraz, ba, bueno, e, desauzi horik ez, etxe bizitza eskubidea lemapean, santutxuko familia elkarteak egindu aldi hau, Eta, bueno, ba, gure zango esateko, ja, e, mesu bat jarrazo <laughs> dugu txe bertan, e, esan e, Bilboko saspikaleetan e, pelotazoak daudela, kargatzen ari direla, ba, ba, era, oraindik eta bueno, ba, suposatzen dugu hori gu kontatu ditugun datuak ba bihar aldatuko direla ziurrenik eta bueno, ba, aukiko duzu horren berri. Hemendik eh, elkartasun osoa txilotuta dauden gazteei eta esain gazteei eta e, bueno, baita ere eskertzea goizean ba irratsaio beresia egiten egon diren pertsonei haien lana eta dedikazioa eta beti bezala, bueno, atorren asterarte, ba, garrasika gainera, e, agur berezi bat, ez da gaur, Mm, bai, bai, agian ezin izango dut ja, ba, demoraldi honetan garrasika gehiagorik e, egin, baina, bueno, urrengo demoraldian, ba, bueltatuko gara, bueltatuko naiz, ba, ziurazki, ba, gogo ekin, hemen egoteko, eta, bueno, hor beste aldean, nirola erratiaren beste aldean degoen jendeari, ba, gure iritsiak edo, bueno, alduguna kontatzen, eta beste informazio bat, behintzat kalean gertatzen den informazioa eta eta bueno, kaletik e, gertatzen diren gauzak ba, kontatzeko asmoekin ba, bueltatuko nahi zidur. Bueno, ba, eskerrak zuri, e, aurten e, eh, demoro egin ditugun irratzaio guztien gaitik, eta bueno, ba, falta motako zaitugula, placer bat izan da, eta bueno, dotorren demoraldian gehiago. Bueno, ez naiz, oso urrun egongo. Asko zaindu zaite. Gabon. hutsik maitatutak goi lurretan. Letra imoltera sartu, atera bizerbeza orain, onelako gau bat ez diten, egiten da.